أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم وإن الله milosnog samilosnog Allah hvali sve što na nebesima i na zemlji i on je silni i mudri njegova je vlast na nebesima i na zemlji on život i smrt daje i on sve može on je prvi i posljednji i vidljivi i nevidljivi i on zna sve Istina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da odaberemo druženje sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam kao redovan sadržaj naše hefte i naše sedmice. Salavat selam njegovom miljeniku Muhammedu, časno i plementoj porodici, vrlim i plementima i neka je mir i spas na sve one ljude koji žive istinu i mole Allaha da ih poživi na istini i da u trenutku preseljenja budu na istini. Molim gospodara da i mi budemo Amin. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi sallam koje nam je sabrao imam Buhari u svojoj hadijskoj zvijesci. Učimo se onome što najviše vrijedi. I kada je Ibn Kajim upitan o suštini vjere, šta je suština vjere? Tada je on odgovorio ebinu huluk. Zaista je vjera karakter, ponašanje, ede. Femen zada alejke fil huluk onaj koji je bolji od tebe u karakteru, u ponašanju, u edebu, kad zada alejke bin. Ta osoba ima kod sebe više vjere. To je jedno mjerilo koje mi iz dana u dan možemo posvjedočiti. Zaista, kako je to Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, zaista su Allahu najdraži i meni na sudnjem danu najbliži oni koji se najljepše ponašaju. Zaista su Allahu najdraži i meni na sunnijem danu najbliži oni koji se najljepše ponašaju. Zbog tih normi mi uvijek pokušavamo uz Allahovu želašanu pomoć da cijenimo napor, bez obzira koliko on bio možda daleko od nas učinjen, vremenski. Zato se uvijek sjetimo Fatihom ili dobom imama Buhari, čiju hadijsku zbirku čitamo. je došli smo do posljednjih pet hadisa u knjizi o Avdestu. I kaže dobri naš Fati Zamar koji s vremena na vrijeme počasti ime pa zamijeni kad ima neki problem ili s vremena na vrijeme zamijeni da bude sa vama koji vrlo lijepo priča, iskreno govori kaže da hoćemo više izaći iz ove knjige o abdestu kaže malo otkad smo kaže sve o abdestu govorim ja kažem abdest je sastavni dio procesa čišćenja. I onako kako smo kroz Abdes hodili i čitali hadise Božijih poslanika sallallahu alaihi wasallam abdest, ja se nadam da smo mi čistili svoje duše, čistili svoja srca, oplenjivali svoje misle da to bude čisto. Jer da je jednom potrebno rad mi bi ujutro obavili svih pet dnevnih namaza, onda bi, ili na večer, eventualno, i čitav dan bi, jel, kaže, bili rahat. E, Veza se drži sa stvrteljem pet puta na dan. Zašto? Jer su srca skona zaborav. Hvala dragom Bogu mi, evo polako, još danas ako Bog da pročitat ćemo dva hadisa i sljedeći put pročitat ćemo tri hadisa i završit ćemo sa knjigom o abdestu. Oni koji su ovaj, oni koji se druže odavno sa, sa halkom i sa druže se sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi sallam znaju da je jedno od glavnih pravila u radu vjernika i vjernici hadis Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam ahabbul a'mali ila Allah najdraže dijelo Allah huva in inqal ono u koje uspreješ pa makar ono malehno bilo hadis po hadis mi smo alhamdulillah došli do 243. hadisa u Buhari iza nas je minimalno 220 do 230 halki to je otprilike blizu četiri godine. I hvala dragom gospodaru, samo kada pomislim koliko puta su se sa naših usana pokrenuli salavati na poslanika salavati, Zaista je to razlog da uspijemo. Koliko god jedan jahbar govori, kaže, spominje nekome da ide na halku, kaže, pa za se to, kaže, nije, kaže, zatvorilo i ugaslo. Ja sam samo jedan uvjet imao i jedan uvjet uvijek ima da traje dok sam živ na meni je dokle god u meni ima duše da govorimo o islamu, da govorimo o Kur'anu, da govorimo o hadisu Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Hoće li doći pet baba ili jedan ili 50 ili pet stotina, to nije naše. Bilo je uleme koji su znali u džamiju uč i nema nikoga i priča zidovima. Kaže što govoriš zidovima? Pa kaže u najmanju ruku da emanet vjere prenesen pa na neživu prirodu. Jer gospoda rekao wa in shay'in illa yusabbihu Sve što postoji Allaha veliča. Pa i ovi zidovi koji su oko nas. Sve, i živa i neživa priroda. Allah zna kako se to dešava, mi ne znam. I današnji hadis upravo o tome govori. Govori o značaju spoznaje uzvišenog gospodara u kontekstu primjene onoga što je on naredio i udaljavanje od onoga što je on zabranio. Prije nego što uđemo u hadis, samo napomena svima vama, ušli smo u zadnji, odnosno u prvi, jel, zadnjih deset dana prije hađa, hoću kazati, ili prvi deset dana mjeseca Zulhidža. I vi znate da je Resulullah s.a.v. rekao u hadisu kojega bilježi Ebu Davud i drugi vjerodostojan hadis od Enesa radijallahu anhu kaže Boži poslanik mamin ejami nema dana el amelu salihu da su dobra djela habbu ila Allah draža Allahu min hadih il od ovih deset dana to ovih deset dana koje mi sada živimo bez obzira kako ovo ispadne hoće li biti u četvrtak ili u petak vajra. meni jedan od ahbaba dobronamjerno skreće pažnju da o tome progovorim nema šta ja vas molim imajte princip u životu da ono čime vas Allah nije opteretio, sami sebe ne opterećuje. Mi imamo, alhamdulillah, zajednicu našu. Imamo rijaset, imamo rejsu lemu, imamo muftije, imamo institucije. Oni kad donesu, gotovo, ja individualno nemam nikakvu odgovornost pred Nikako. I neću uopšte polemizirati o te Mogu se intimno slagati ili ne slagati. Ali na meni je da se držim, kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, jedullahi mađama, Allahova ruka, pomoć, podrška, je za koni, s sa, sa I mi ne znamo koliko je meni poznato, sutra će, sutra će rijaset islamske zajednice donijeti to. Ja vas molim, to je moj savjet, ja nikome ne naređujem, Bože sačuvaj. Ali imajmo toliko snage da izgradimo kod sebe taj osjećaj. Pa znam ste, ne do Bog da ste me morali individualno pitati jesam li ponio abdje sa sobom kad sam vam htio akšan klanjati. I sam rekli u sebi, barem nikte detu bi hadal imam. E sad si da vam je od nas sačka pred vratima pa pita, e, havzis, ti Kako, na to ličilo? Ako je išta islam u svojoj suštini, to je red u tebi. Jer prvo da koji je sav red u kosmosu postavio ti priznajeću priznaješ džemat, priznaješ ono što iz toga prestiče. Ja vas molim kako god da odluka bude, moje savjet svima vama. Ja o tome i ne pričam, jer imaju ljudi koji su odgovorni za to. I alhamdulillah, neću pred Allahom imati tru jednu odgovornost, jer me Allah ne opterećuje. To je bilo od farzova koje naša institucija nama, nama Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, nema dana da dobra djela su teža od ovih deset dana. mislim na prvih deset dana mjeseca Zulhidža. I zbog toga sam učio suru Al Fajr. Jer se tu spominje ti deset noći. Kaže gospodar Al Fajri u Alajani na Ašr. Tako mi deset noći. Znači vrijednost ovih noći koje su ispred nas je ogromna kod Allaha. I on daje priliku u tim noćima da zaradimo djela koja nismo u stanju možda čitav život da zaradi Jer Allah daje vrijednost stvarima, ne ti ja. Ti kada radiš u firmi, možda jedan posao koji smatraš da vrijedi toliko, onaj ko je vlasnik firme kada ne to vrijedi toliko. I šta ćeš kazati, mi ja mislim da toliko, otiđu u drugu firmu pa traži. Gospodar je da ovih deset noći ima veliku. Kažu Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallam alel džihadu fi bilila kaže Božji poslaniće zar je vrijednija, vrijednija dobra djela u ovih deset dana i od džihada na Allahovom putu? Kaže U amina džihadi fi bilila i od džihada na Božijem putu. Zamislite. I onda ja razmišljam zašto. Pa onaj koji se ozbiljno odnosi prema vremenu, pa zna da smo ušli u deset mubarek dana, taj će u trenucima kada bude trebao džihad biti spreman. A onaj ko ne vodi računa o vremenu, o prostoru, o obavezama, je tako? Onaj ne klanja pet pakat namaza, onda dođe vrijeme teravije, pa prvu klanja za hatar nekome drugu, već treću, četvrtu malaksa. Zašto? Jer nije sebe odgojio u redovnom obavljanju svojih obaveza kaže Boži poslanik illa ređulun, osim čovjeka haređe bi nefsihi i omalihi koji izađe, lično izađe na Božijem putu i izađe sav svoj metak, sve što ima i metka iznese na Božijem putu felem jerđe bi dalike i ništa od toga se ne vrati sa njim nit on dođe, znači predstavlji kao šehid i kompletan svoj imetak kompletan svoj imetak na Božijem putu podrži toliko su vrijedni ovih dana i ova smjernica mislim da poštujemo sve autoritete jer je gospodar u Kur'anu rekao Ja ejuhallazina amenu o vjernici Ati'u Allahe Budite pokorni Allahu Wa rasulahu Wa ulil emri minkum I onima koji su vaše starješine Oni koji vas vode Ako se jednom sruši to Onda će sutra sljedeće godine ćemo imati tri dana bajra. Neko će reći u srijedu, neko će u četvrtak, neko će reći u petak vjerujte, Allahov je dar što imamo organiziranu zajednicu. Ja molim Allaha da dadne da je vode najbolji među nama. Amin. Dakle, ovaj hadis nam je ako Bog da dovoljan podstrik da pokušamo ove dane. Posebno je vrijedan post dan Arefata. Dan Arefata, mi koji nismo Allah dragi tako dao da ne budemo na hađu. Ove godine ako Bog da bit ćete sljedeće znači da provedemo u postu. Ne bi li Allah dragi dao da budemo u najmanju ruku da malo ličimo na one ljude koji su izdvojili imetak, izdvojili vrijeme i rekli gospodaru lebejke, odazivam se. A ti kada kažeš lebejke, to znači da ti je poziv upućen. Ne mogu ja reći ja ti došao. Kažeš ti meni ja ti nisam zvao. Zamisli tog dara Allaha da kada ode tamo hađija, šta on kaže? Jel kaže evo ja došao? Ne, ne, lebejke. Odazivam ima, vi znate, to je dar Allaha Đelešanu, što je veće dijelo, veće iskušenje. Dan refata je dan kada trebamo jel, pokušati uz Božju pomoć onih koji su zdravi koji neće biti na putu da provedemo u postu. 72. poglavlje 70, 71. poglavlje kaže babu la je džužlu u bin u walan muskir nije dozvoljeno kaže uzimati abdest dakle koristiti kao vodu za abdest vodu u koju je pokiseljeno voće. To je nebiv. Volal muskir niti ono što, niti ono što opija. Vokerihehu Hasan wa ebul alije. I to je bilo mrsko, odnosno smatrali su zabranjenim Hasan al-Basri i Ebul Ali, jedan od tabiina također. وقال عطاء min أحب إلي bin الوضوء بالنبيذ واللبن draže mi je uzeti tayammum nego abdestiti sa vodom u koju je pokiseljeno voće ili, ili sa e, kiselim mlijekom. Ovdje generalno da znate ovaj nebiz u arapskom nekada ćete pronaći da se, da se zove i vino. Međutim nebiz odnosno vino toga vremena se upravo tako pravilo vrenje voća u vodi. Stavio se hurme ili grože onako kako kada dođe do, gre, e, vrijenja onda to, to što je uvrilo najprije postane sirče, pa postane alkohol. I ako se poslije još ostavi, opet se vrati u stanje sirče. Razumijete? To je onaj alkohol koji, koji je bio u to vrijeme poznat. Ovdje je hadis, onaj, jasno će nam kazati da je sve što opija kullu šarabin eskere fahu haram. Sve ono što opija, kaže Boži poslanik u hadisku, ovdje je haram. Tako da nije dozvoljeno onim što je haram uzmat Dakle, nema uzimanja, ne smatra se čistim ono, ono, što je, ono što je haram. Hadesena Ali ibn Abdullah, prenio nam je Alija Asin Abdullahu, Hadesena Sufjan, kala Hadesena Zuhriju, a Nabi salamete, od Sufjana, od Zuhrija, od Ebu salame, an Aishete, od Hazretja Iše, Allahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi sallam od božih poslanika sallallahu alaihi sallam ennehu kal, da je boži poslanik rekao, kullu šarabi, svaka, svaki napitak, svaka tekućina, eskere, koja opija, fehuva haram smatra se zabranjen. Evo ovdje moramo zašto da vidimo poruke, poruke ovoga hadisa. Najprije vidite koliko je razum, odnosno zdravo rasuđivanje, koliko je zdravo rasuđivanje u islamu vrijednost. I kada govorimo o vrijednostima, vi znate da jedna prva stvar koju vjera štiti jeste vjera sam. Zatim život, razum, jer osoba koja izgubi mogućnost rasuđivanja, na hiljade ljudi je ovdje u Bosni i Hercegovini, u zadnjim godinama, u zadnjim desetljećima, ona je ubijeno zato što su u stanju alkoholiziranog bili u svađi ili se posvađali. Jer razum, kada se čovjeku zamuti, a što je karakteristika alkohola, tada čovjek nema, nema zdravo rasuđivanja. Nije svjestan posljedica svoga djela. I Islam Hvala dragom gospodaru. Gospodar nam kroz islam čuva, čuva zdravo rasuđivanje. I čim vas osoba pokušava uvjer da vjerujete njemu, a da ne vjerujete zdravom razum, znajte da želi da vas odvoji od islama. Jer kaže gospodar, laukunna nesmeu au nakilu, da smo slušali objavu ili razmišljali, povezivali stvari, stvari ma kunna min ashabi sa'ir. Zaista ne bi bili od stanovnika vatri. I ovo je suštinski izazov, ne dozvoliti da se razum pomuti. Još jedna stvar, sve ono, sve ono što ugrožava razum, smatra se zabranjenim. Pa zbog toga je konzumiranje bilo kakvih pilula, bilo čega što pomuči razum smatra se zabranjenim. Zbog toga je droga i narkotici su zbog toga zabranjen. Zato što uništavaju čovjekovo zdravlje i pomučuju njegovu mogućnost prosuđivanja. Čitali smo hadise a ja mislim da je to bio 70. i 80. hadis. Od Ibn Abasa radijallahu anhu. Da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Min ešrati sa'a Od prednaka sudnjega dane En yurfa al ilm Da se znanje podine Wa jefut al džehl Da se neznanje među ljudima raširi Wa jušre Bel hamr Da se alkohol počne konzumirati na svakom koraku Min ešrati sa'a i da ne mora postane javna stvar. Dešava se u javnosti bez ikakve, bez ikakve kritike. Da neko kaže ljudi da ste se Bog dozaklonili sa Gledajte kako se poglavlja u Buhari dovezu Kada je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao zaista je od prednaka sudnjega dan. Zašto prvo kaže podizanje znanja? Jer kada nema onoga ko upućuje na dobro i odvraća od zla, prvo što će se desiti, to je poput prelijepe bašće. Tvoj evlad i moj evlad mogu biti vrlo čestita djeca, ali su jedna bašća koju ako zanemariš korav će obuzeti. Ljudi koji ne cijene lijepo, ne cijene prirodu, ubacit će ti i smeće unutra. I prva stvar koju Boži poslani kaže, pazite se, od prednaka sudnjega dana je šta? Da nestane, da se podigne znanje. Čak u jednom hadisu kaže Boži poslanik Buharija i Muslim ga također bilježe, kaže neće neznanja nestati tako što će Allah ga podići, nego će Allah usmrtiti učene ljudi i zato svaki pokušaj da se oživi znanje, bez obzira ukoliko se činilo nama mala ta forma, pa jednom heptično vi sjednete nešto u kući jednoga ili jedne od vas pročitate, odete kod nekoga ko ima znanja pa porazgovarate, družite se, vi na taj način pomažete da ne bude, da se prednaci sudnjega dana ne ostvari. Jer šta će se desiti kad se podigne znanje, kaže Boži poslanik, učvrstit će se neznanje. Znači najprije postepeno će znanje se umanjiva dok ne dođe dok se ne raširi znanje. I uvijek tu govorimo o dvije vrste znanja. Danas svi u Bosni znaju da je haram alkohol. A zašto piju? Mi ne kažemo ako halal i haram znaš, nego kažemo ako Boga znaš. Jer onaj ko zna sportelja koji je spoznao da halal i haram dragi Bog određuje, takva osoba gleda da čini ono što je dozvoljeno i to je dobro široko. A čuva se onoga što je zabranjeno. A ako je razumom obdaren, samo ne pogleda što je Bog zabranio, vidjet će da je to u njegovome interesu. I dvije pojave na koje poslanik upozorava, koje su posljedica, direktna posljedica podizanja znanja i uklanjanja i, raširivanja neznanja, kaže alkohol će se na svakom koraku piti i ne mora će se raširiti. I nekada kada analizira čovjek šta se dešava oko nas, možda je prva odgovornost koju imam jeste da se vratimo, da dokinemo ovaj pr prvu stvar koju Resulullah kaže da, da će se desiti. Jer kada mi se vratimo znanju, istinskom znanju, onda će Allah da, da se neznanje polako povlači. Čim se neznanje počne povlačiti, Ljudi će konzumirati ono što je lijepo. Pa ljudi da ništa ne znate o alkoholu, pa zamislite ženu koja 20 ili 25 godina, a ima možda i u ovom mesčidu, ljudi koji znaju za te stvari, 20-25 godina trpi da je muž pijan tuče godinama. Samo radi svog je vlada, radi svoje djece ostaje sa njima. Da ništa drugo nema. Koliko imovine pročardaju, potroše ni Sam si kako je to djetetu jedan od momaka koji dolazi ovdje u tabački sa suzama priča. Kaže Allah mi hafize, ja sam svoju majku morao braniti od svoga babi. Nije to šala. I mi ne znamo koliko nam je Allah dao, pa imamo principe u životu, pa kažemo haram je jasan, haram je jasan. Vi radite šta hoćete, ja svoj princip imam. Da ništa drugo ne znaš. Zamisli, dijete le, leži u postelju i sluša kako se otac bere na majku. Ili kako majka dane i dane svoga života troši, a svi kupujemo u prodavnicama. Vidite majke kako sa malom djecom ne kupuju mlijeko, nego kupuju alkohol. Jer se podiglo znanje. Jer se učvrstilo neznanje. Tek tada će se proces okrenuti. A onda ide ovo što ide iz alkohola. Kaže Boži poslanik, razvrat će postati javan. Razvrat će postati javan. Stalno, stalno vam ponavljam, blagodat porodce, blagodat činjenice bolan. Da te Allah počastio da živi s osobom koja ima svoje principe i koja od tih principa ne odustaje. Da je za nju ili za njega brak, okvir kroz koji živi, kroz koji pokazuje sebe. Gdje vidi plodove te svoje ljubavi. Gdje vidi Allah. I možda je upravo i doprinos našeg druženja sa hadisom Resulullaha sallallahu alaihi wasallam u tome da mi zajedno učimo jer postepeno kako mi učimo kako mi saznajemo Allah dragi čak malo pomalo malo pomalo pogotovo ovo kako počinjemo pa proučimo Fatihu i dovu imam Buhari pa zamolim Allaha na kraju da se smiluje svakome onome koje je u nas usadio ljubav prema vjeri lako je meni govoriti kad vi u sebi imate ljubav prema Allahu i prema poslaniku da nemate toga pa ne bi niko dolazio ovdje Ovdje vrlo često se ljudi zaustavljaju, pred nešto kaj, šta se dijeli? Ja kažem, ja nemam ništa. Mogu im pohadi izdat svakom. Ne mogu ništa drugo. Mogu im pomoć dovolj, mogu im pomoć savjetom i oni meni mogu pomoć dovolj, pomoć savjetom. Nema novca među nama. Ali što Allah da, daje bereket da se na jednom mjestu skupi više ljudi nego što oni možda koji dijele mogu skupiti. Jer ljudi drže do sebe pa neće otići na mjesto gdje će biti ponižen. Bez obzira što će im se nešto da. I to je taj proces. Koliko je, koliko je alkohol opasan, vi znate svi kazivanje Hazreti Osmana radijallahu anhu koje nam je prenio Ibn Abbas kaže kaže Hazreti Ičteni bul hamre kaže bježite, udaljite se od, od se alkohola kaže Hazreti Osman Kaže šta je? Kaže zaista je prije vas bio čovjek kojeg je žena neka pokušala da zavedi. Pa mu je rekla, kaže, odaberi od troje, uradi šta hoćeš. Kaže, ili učini nemoral, ili popi alkohol, ili ubi ovoga dječaka, pa preberi šta hoćeš. I po nekoj pameti našoj, naravno da čovjek bi najradije mislio da će ga spasti u udaljiti od većega grijeha to da konzumira alkohol što je ovaj uradio. Kaže, on je rekao ja ću popiti alkohol. I hazreti Osman kaže čim je popio prvu čašu. To je isto oko loše društvo. Kad jednom se zaljubiš i srce svoje pokloniš lošoj osobi, znaj da on ili ona radi s njime šta hoće. Jedan je, danas čitam, lijep stih. Kaže, nije, nije, kaže, nije teško kad te neko ne voli. Nije teško kada, kada te neko voli. Pa imate emocije koje možda ne susretnijete se. Kaže, nego ti je teško kada živiš uz osobu koju voliš, a ona tebe ne voli. je ko nas sigurno voli je A ljudi nas vole onoliko koliko smatraju da smo im biti. Gledaj detalje. Kaže, rekao je dodaj mi još jednu čašu. Kada je popio drugu čašu, učinio je zinalog. Kada je popio treću čašu, ubio i dijete. Mal grije, mal grije je otvorio vrata velikoga grija. U hadisima Rasulullah sallallahu alaihi za alkohol se kaže da je alkohol majka svakoga zla. I tu hoću da jednu stvar, jer svi mi padamo u grije, da pokušam kod sebe i kod vas da razvijem osjećaj razlučivanja između dvije vrste grijeha. Postoje grijehe, postoje grijesi koje ljudi čine i slabosti. Jednostavno ne može da se u nekim stvarima obuzda. Ima obavezu da se obuzda, ali malo, malo, pokaje se, vrati se, jedno vrijeme živi i opet upadne u grijeh. Ti grijesi su, naravno, kod gospodara Allah zna, ali su puno manje opasni od onih grijeha koje čovjek čini iz bezobrazluka čini iz obijesti. Čini zato što ja hoću, Ja hoću da se napijem. Ja hoću da to učinim. I danas problem nije što su ljudi u jednoj fazi zbog svojih slabosti raširio se alkohol i ne mora. Nego je problem što sada to prelazi u fazu da to ljudi rade iz obijesti. onda se sve granice ruši. Onda se napiju toliko da ne znaju za sebi. Ništo što alkohol, nego hoće da se napije da ne zna za sebi. Pa onda takav problem uradi za autom, ubije tvoje ili moje dijete. Čima ćeš ga bolan kazniti? Kojim zatvorom? Pa i da mu život uzmiješ. Bolan ubio i tvoje dijete, uništio život tvoga djeteta, uništio i svoj bud, uništio i svoj život. I možda majku svoju naveo da plaće za njim godinama, zato što je uništio i svoj život i život nekoga djeteta. A to su grijesi iz obijesti. Ranije oni ljudi koji su imali tu slabost kaže sakrio se pa je konzumirao alkohol danas je obrnuto on kaže šta ne sjediš sa nama pa kaže mi jer tu kaže mi smo ti društvo naravno zašto govorim iz čega gdje je argument za ovu podjelu grijesi i slabosti i grijesi iz obijesti u vrijeme Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve jedan od ashaba imao slabost malo malo pa bi se napio i naravno, ne bi napravio nikakav problem, nego bi se osjetilo da, je, da se napio i onda bi ga doveli kod Resulullaha sallallahu alaihi Slab bio na to. Jednostavno imao slabost čovjek. I kaže, onda bi ga uzeli i znate kako to doživljavaju? Onako kako je to nama neko pokušao da vizualizira, to je znate ono bićem ga i dok mu sva koža ne, ne pukne. Ma u vrijeme Resulullaha su papućama udarali onoga ko, ko pije alkohol. Samo da mu skrinu pažnju se na kani toga. I kaže, jedan od ashaba dosadlo mu više da udara ovoga, malo, malo pa ga dovedu i kaže, Allah te prokleo, malo, malo pa te dovedu da te degenečimo. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasalam, ostavite ga, jer zaista on voli Allaha i poslanika. Jer zaista on voli Allaha i poslanika. Kaže, ovaj kad je čuo to, rekao je Boži poslanik, tako mi stvoritelja nikada više kap alkohola u ovo tijelo neće ući. Imao slabost, ali princip. I kaže Hazreti Osman na kraju ove predaje o čovjeku koji je popio alkohol pa uradio i nemoral i ubistvo. Kaže čuvajte se, neće se ljubav prema alkoholu i iman spojiti u jednoj osobi, a da neće jedno od njih dvoje istirati drugoga. Ili će ljubav prema alkoholu, ovisnost o alkoholu, istjerat iman iz svoga srca. Ili će iman, ko što je kod ovoga shava bilo, ili će iman istjerati ljubav prema alkoholu. Ljubav prema strasti. Ljubav prema prohtje. I jedna od najvećih stvari koju mi možemo učiniti jeste da se čuvamo lošega društva. A kada vidimo da među onim ljudima koji su oko nas ima ljudi koji bi lako mogli se okanuti onoga što je loše, da pokušamo. Pogotovo sada, evo Bajram je na vratima. Pokušajmo onim ljudima koji su uz nas, koji su blizu, koji možda nisu toliko, ne praktikuju vjeru toliko. Pokušajmo im skrenuti pažnju da Bajram ne bude Bajram kada se alkohol, kada se alkohol konzumira. Da pročitamo samo još jedan hadis, poglavlje Gasul mer'eti kaže poglavlje kada je žena sa, svoj, sa lica svoga babe sapire krv. Ovo se odnosi na Hazret Fatimu radijallahu anha kada je prala lice Muhammeda sallallahu alaihi sallam kada su ga napali u haremu Kaabi. Kala Ebu Alije insahu ala riđli fe inaha Merido. Kada imamo neki dio, i to se često dešava, pitaju me, imamo dio uh, ruke ili noge, ono što se mora prati za abdest, pa je zavijeno, ne smije se zavoj skidat. Operi se ono što se može, kaže Ebu Latahije, potarite po mojoj nozi, znači nemojte je prati. Zašto? Jer je moja noga bolesna. Čak ukoliko je noga bolesna, a nema zavoja na nju. Kaže ti doktor nemoj je kvast, ti ćeš samo vlažnom rukom prijeći onoliko koliko je, znači ne ostaje voda uopšte na, nozi. Zašto? Jer to se zove potiranje. I to je nešto što zamjenjuje, zamjenjuje pranje. ovdje ću samo onaj Pitali su Sehla ibn Sada i Sa'idija, pitali su ga ljudi. Kaže, Uama bejni wa ahad. Kaže, između njega Ebu Hazima i Sehla, dvojice ljudi, jedan je tabin, jedan je ashab. Kaže, nije bilo nikoga. Pitao sam ga. Kaže, bi eji še induvije nebiji. Čime su liječili rane na Božijem poslaniku kada su mu raskrvarili glavu, raskrvarili lice. Ova Ebu Hazim je stvarno jedan od ljudi koji takvih ima onaj spada među najučenije iz generacije tabina, pitao su ga, kaže, zašto mi prezirijemo smrt? Ovoga Ebu Kaže, zato što gradite Dunjalki rušite ahiret. I čovjek ne voli da se preseli iz onoga što je izgrađeno ono što je srušeno. To je logika i na dunjalku, a tako ti je na ahiret. Kaže, e, čime je liječen Boži poslanik fakale ma beki ahadun alemu vihi minni kaže ovaj sehel ashab kaže niko nije ostao živ danas a da je to vidio ja sam jedini ostao. Kaže, kana alijun je džiju bi tursihi fihima. Kaže, Hazreti Alija bi uzeo svoj štit u koji bi nasuo vode, jer ima udubljenje. Wa Fatima tagsilu an vajhi dam. A Hazreti Fatima radijallahu anha je prala, sapirala krv sa lica Muhameda sallallahu alaihi sallam. I ti kad vidiš u kakvim su situacijama živjeli oni, kako su se prema tome odnosili, kaže fa uhide hasirun fa uhriqa Toliko je bila duboka rana na licu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da nisu mogli zaustaviti krv. Pa su uzeli prostirku koja je od palminog lišća. Ta prostirka kada se zapali, to lišće postaje neka vrsta zavoja. Može se staviti na ranu, upija krv i zaustavlja krvarin. Kaže, pa su uzeli tu prostirku, zapalili je i kaže, pa su u ranu, toliko duboka rana bila, da su u ranu stavljali to što bi zapali od palminog lišća. Jer se time dezinficira i zaustavlja, zaustavlja krvari. Zaista, danas umet Islama ima obavezu. Mi imamo obavezu, braće i sestre, da razmišljamo. Bajran će biti prilika da se susretnemo sa svojom rodbinom i da, alhamdulillah, u bezvijednosti i u miru obilježimo temu barek dan. Svake godine, prošle godine, sjećam se dobro, Kurban Bajran je isto došao i govorio sam o onim stihovima kada kaže jedan pjesnik Jahzanu la'id indama nalbisu jadid. Kaže, tužan je Bajram kada mi novo ruho nosimo. Wa na'kulu tharid wa natma'u bil mazid. Jedemo slatkiš, baklave, kolače, ovo on. I stalno hoćemo još više. Wa ihvatun lana uratun fil jarid. A ima muslimana i muslimanki koji su na ledini. Ove godine će muslimani Sirije dočekati pod granatama Bajram smanjimo potrošnju za Bajram. Dadimo sadaku. Dadimo sadaku evo ovdje. Ako neko može da pomogne muslimanu u svijetu, neka i učini. Ali nemojte da na našim soframa bude svega. Valja sad pred pa oni su dio nas. I mi smo nekada bili u potrebi. Pa su oni se sjećali i govorili ima naše braće koja su na ledini. Pa dalje kaže ovaj pjesnik Ebul Fatid babi nema, odvali ga, ubili ga. Votiflun i dijete protjerano s ništa. Wa ummun ta' innu tahta zulmi džabarina anid. A majka kaže uzdiše od zuluma koji se nad muslimanima čini. je svake godine ista priča, subhanal. Prije dvije godine, ako se sjećate, bila je dvije i pol godine, tri bila je Palestina, bila je Gaza, bilo se on. Sad Sirija. Subhanallah, ovaj umet, mi ne možemo 40 godina mira dobiti bilo gdje ljudi. Ili imamo režime koji nas rasturiše iznutra, ili imamo ratove koji nam od, od, odnesoše, odnesoše omladinu, ne dozvoljavaju. Kaže mi jedni drugima, kažemo Bajram šerifu, Barek Olsom, a oni kao da jezikom svoga stanja kažu zašto si došao, ej, ej mu Barek Bajram, zašto si došao, mi nemamo, mi nemamo ono što treba da te na, na lijep način dočekamo nisi gost kojeg možemo dočekati. Zamolio bih vas zaista da ovih dani pred, pred Bajram budu prilika da razmišljamo. Nemojmo, nemojmo čekati da neko drugi radi. Hvala Allahu, imamo mogućnost, imamo slobodu. Govorite jedni drugima, govorite, doće, vjerujte mi, nije daleko sigurno dan kada ćemo mi opet morati čuvati svoj identitet ili na ovaj na onaj način. I zato se odgajamo u zato se odgajamo u Identitet traži da se pokazuje. Ne mogu oni koji čine zulum, ne mogu oni koji čine nepravdu, ne mogu oni koji čine zločin trpiti da imaju svjedoci njihovoga zločina. Znajte, umet Islama je uvijek u opasnosti ako živi pod pritiskom oni koji se drže zločina i drže zločina. A vi znate u kakvoj situaciji živimo mi ovdje u Bosni i Hercegovini. Još uvijek mnogi ljudi jednostavno ne žele da priznaju ono što se desilo ovdje. I zbog toga mi moramo imati taj osjećaj za umet. Ako iko doživio, doživjeli smo mi ovdje. Ja molim dragog gospodara da nas počasti da se sjećamo naše braće i sestara u davama. Molim njega najvećim imenom njegovim da nas počasti da budemo od onih koji nose brigu za umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Auzu billahi na shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kefa wa salatu wa salamu ala sejidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, se, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam sve grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te da naš dolazak bude kod tebe primjer. Gospodar naš, molimo te da učimo iz hadisa Rasulullaha ono što će nam pomoći da budemo tebi odan. Gospodar naš, počast nas da svakim dijelom se tebi približavam. Gospodar naš, sačuvaj nas od bilo kakvog pretvaranja u dijelima naših. Gospodar naš, molimo te, sačuvaj jezike naše od laži. Gospodar naš, sačuvaj srca naša od mjesta. Gospodar naš, sačuvaj nas od unjalka koji će biti od znanja koje će biti radi, radi Gospodar naš, molimo te da Dunjaluk ne bude naša najveća briga. Gospodar naš, molimo te džennet i svako djelo koje približava džennet. Gospodar naš, zaštiti nas od vatre i svakoga djela koje približava vat. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nam hađije primiš kod sebe i da ih vratiš nama. Gospodar naš, molimo te da budu od čije hađ Gospodar naš, smiluj se umetu Muhammeda. Gospodar naš, obskrbi umet Muhammeda. Gospodar naš, počasti umet Muhammeda da mi u Bosni, makoliko nas je malo radimo za dobrobit umeta Muhammed. Gospodar naš počast nas da Bajram dočekamo onako kako priliči. Gospodar naš počast nas da postimo dan Arafat. Gospodar naš počast nas da budemo od koji će se tebi u sljedećim godinama odazvati za hađ. Gospodar naš molimo te smiluj se nama i roditeljima našim braći i sestrama. Počasti one koji nisu oženjeni i udati da se ožene i da se udaju. Gospodar naš počasti one koji nisu svoje studije završili da hajili studije okončaju. Gospodar naš počasti one koji nemaju posla da se hajili zaposle. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nam podariš na faku da nikoga drugoga osim tebe ne treba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi alamin al